kiganiro oh, gicucikirije nk'uko oh, mubyumva ni ikiganiro nk'uko mwabyumvise eh, kibaha akanya ko kugira icyo mushikirije uburenganzira bwanyu muhabwa n'amategeko atandukanye ari mu gihugu uhereye ku shingiro mukagira icyo muvuze ku makuru twashikirije ajyanye n'ubuzima bw'igihugu mu bisata byose ariko tukabivuga hari ingingo ngendegwa ko twisunga ni ukuvuga dushikiriza amakuru gusa yavugiwe hano kuri radiyo y'isanganiro kandi ntiturekuriwe gutyoza uyu canke uriya canke urweguru canke runaka ahubwo dushikiriza gusa iciyumviro c'umuntu kandi mu rufasoni mukaza rero ku gice mushikije ku makuru atandukanye tugerageje kubibutsa mwana ubise nk'umurindwi k'umushikiranganji w'ubutare n'agataka yavuze ko ikigo kijeje gutanga amazi n'amatara kidatunganijwe neza akaba rero yasavye urongo ico kigo kuba yagitunganije yari yahawe indwi imwe gusa nayo ikaba yarangiye kuri uyu munsi wa gatanu kugira ngo atunganye neza ibikorwa ah, byo muri ico oh, kigo murabyumvise mu makuru yacu atandukanye mwanumvise kandi ko mu ntara zimwe zimwe ko amafaranga y'intererano y'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko aratozwa ariko hakaba abatashikana aho yagenewe mwarumvise nko mu ntara ya rumonge ko byashitse aho imiliyoni zirenga cumi na zitanu zatowe zitari bwashyizwe ku makonti aho zagenewe eh, buramatari w'iyo ntara nawe mwana umisikiringo yari yahaye abari bagumije abagumanya eh, amafaranga yari bahaye gushika ku munsi wa gatatu yuko baba bayashikanye kamarumvise ko ni muyinga byashitse mwarumvise ko no mu naho nyene imiliyoni zirenga mirongo itatu na zine zitari bwashike kuri konti zagenewe Ah, eh, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba ndetse ari n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji mwarumvise impanuro yatanze ku bijanye n'iyo ntererano aho yasiguye ko ayo mafaranga hari nk'amagi ya bwongere adashobora kuribwa yuko uyakoresheje nabi wese mu vyiwe ategereza kuyariha mu buryo ubu na buriya mwarumvise kandi muri yindwi ko mu ntango z'indwi ishirahamwe ry'umupira ah, w'amaguru muri Afurika ryaciriye amande eh, y'imiliyoni icumi z'amadolari y'amanyamerika nk'amande kubera ko televiziyo y'igihugu yerekanye urukino eh, rw'umupira w'amaguru rwahuje igihugu cy'u Burundi na Gabon hari kuwa 2023 ntwarante ataruhusha ayo televiziyo yari bifitiye e, mwarabonye kandi co umukuru w'ishirahamwe e, ry'umupira w'amaguru urirongoye mu Burundi ibyo yashikirije ku rubuga rw'iyo rwa facebook ati nari nabashikirije ko ataburenganzira baramenyaho inzira bocamo kugira bashobore kwerekana urwo urukino. arasigura n'imihora ndetse ya canal plus eh, ariwo ko ariwo warugenewe eh, warufise uburenganzira bwo kwerekana umupira hamwe na super sport Eh, mu bijyanye n'inkino nyine mwanumvise ko hari umugwi eh, w'abagendana ubumuga butandukanye uri kuritegurira inkino zizobera mu bihugu by'ubuganda na maroke ariko nk'uko mwabyumvise eh, ngo umugwi iyo migwi yo mu burundi ikaba ifite ibibazo bitandukanye muri indwi kandi mwanumvise ko huguruwe ibikorwa by'inama nshingamateka n'inkenguzamateka by'ukwezi kwa kane reka kandi twarabashikirije nk'uko twabibashikirije no munsi y'amakuru atandukanye Eh, y’ibihomo ka bibandanye kwibonekeza haba hano mu gisagara cya bujumbura haba eh, hagati mu gihugu mwarumvise ibyo abana bariya babivuga ko ikasaya gusa aya namwe mu yo twavuze mukaba mufite uburenganzira bwo kugira icyo mushikirije icumviro ku makuru ayo yo yose aciye kuri Radio isanganiro mu rufasoni inomero mwakura ko turaza turagenda tuzibibutsa mu buhinga bw'ibyuma muza kwa kigwana Elia kadogo abeni nkuru nije tuza kuganira ni amahoro murashobora kugabanya radiyo tuvugana n'andi shiza enesite muri komine ya muri komine ya kinyinya mu ruyigi yego ku mutumba w'inyamigina agacumbi ka kagogo muje kure iyo radiyo cyangwa mu yego ubu naho ni sawa mhm ubwo ariko mujye kure ubu naho yizimye yizimye yizimye mm-hmm. subira kandi mujye kure yego me mm-hmm, turaca ah, mushikirije yego twe twagomba kuvuga ko ibyo bijyanye n'ibyo bihomoka bigume bibomagura amaguru yo mu za bujumbura mm-hmm. yego me urumva nk'umunyagihugu yubakiye akazi kiwe agaca asanga akatwaho nawe uca usanga bakubatse baciye mu byo kugurana mhm. urumva agace gatwaga urumva ko biba kugira ngo aronke nk'akandi kazi bica bigorana basaba mhm. leta rero kugira ngo irabe ingene yogira akinga ivyo bihomoka mhm. ah. murumva nabo mm. baravuga bati ariko serivisi twabusabye kazinyorajya abahinga baravuga bati imbere yo kubaka umuntu yabanza agakoresha ivyigwa silvestre <coughs> yagiye tuyibutse yuko bariko bakura ah, baca kure cyane y'iradiyo canke bayizimye silvestre eh, wo muri kinyinya mu ruyigi yariko aravuga ku bijyanye n'iki kibazo cy'ibihomoka bibandanya kwibonekeza ahatandukanye ndetse bigahitana n'amabarabara wundi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe neza tuvugana nande tuvugana na emmanuel mushitoke mu rugombo emmanuel mu rugombo ni amahoro ni amahoro mhm yacujikirije twagomba kugaruka kwa ya makuru ajyanye n'aya mafaranga abanyagihugu dutanga tukemera tukaraba inzara mhm. ayajyanye n'umugambi w'amatora mhm. ababijejwe babikurikiranire hafi kugira ngo twebwe abanyagihugu twibemera tukayikora iyo twakoze iyo bwama tugatanga aya mafaranga ariko ntaze araribwa ntanyonogwe n'abantu mhm. bayashyira mu mifuko yabo mwaravumvise ko ibyo bitokwemerwa ariko emwe babishyikira azoyakoramo azoyariha mu buryo bwose bushoboka yego babikurikiranire hafi mbere emwe bivuyemo kuko yoba ari ibara kandi barabe ko mu burundi hariho uwemera akanyonora amafaranga y'abanyagihugu mhm. mbega ayo yemeye kunyonora amafaranga y'amatora wumva ibindi byo atokwimonogora mwarumvise mm. ababijejwe mu bushikiranganji bw'intore hagati ko bavuze ko ah, batazihanganira umuntu akora ibintu nk'ivyo oya ntibamwihanganira hama twagira tugaruke ko aya makuru nayo ajanye n'aya mande twatiriwe uburundi nk'uko twerekanye ujya mupira mhm. televiziyo y'uburundi ko mhm. mhm. twumva ari amande menshi ntabwo bari gutuma bagabanya hararenzwe itegeko ritajyanye n'ibisabwa ingirana amategeko agenga iryo shyiramo ry'umupira w'amaguru muri afurika murumva ko baba bafite icyo bisunze mu kuyavuga ariko ni menshi bararaba bararaba basaba imbabazi n'ibyaba byaracitse bakarenga ku mategeko basaba imbabazi barabe ko byoshoboka murakoze mm, murakoze ijoro ryiza mu bitoki ubundi ku murongo halo we amahoro amahoro neza eh, mwiriwe amahoro amahoro tuvugana nande ni umuntu umwenyegeza agasima kwe igitsina mugabo avuga igihugu wa kane aherereye hehe aherereye mu gisagara cya bujumbura mm-hmm. muri komine ya hehe komine muhanga mm-hmm. gira icyo nagira nshikirize ibintu bibiri mm-hmm. ikintu cya mbere ni kw'aya makuru mwavuze muri regidesi ni ukuri na kamaramaza kuba ubona abantu bahagarariye inyungu z'igihugu bakaba aribo baba abantu batuma ishyirahamwe ritembagara ariko ntiritembagara munyagihugu ni ukuri turi kugira ritunganye kandi ibikorwa umushikirangantego yabivuze aravuze ko ritifashe neza ariko ntiriragira aho ryatembagaye none ntumva ko ririko riraja mu nzira yo gutembagara ubona batanyaragashije vuba bwango mhm. ubona nko mu myaka nk'itatu canke ine ishyirahamwe ritazoba ryarasimanganye mu mhm. gihugu kuko uwo murindi biriko ni umurindi uteye ubwoba cane mhm. kandi vyitwa ko hari abantu bahagarariye ishyirahamwe by'ukuri bagerageza uburyo umuti wowe ubona ko n'uyu umuti wa mbere ni barabe abo bagizemo uruhara kugira ngo ubuto n'ahamwe busesagurwe mhm. babafatira ibihano mhm. babahane by'ukuri mm. umuti wa kabiri mhm. ni ugushyiraho izindi nzego by'ukuri zikunda igihugu n'ishyirahamwe mm, ubona ni wowe ubara umuti yego kabisa none mm, mwarumvise umushikiranganje ko yabasavye yasavye uburongozi bwo shirama ko yotunganya gushasha eh, ibisata bitandukanye by'ico eh, eh, kigo mbega kubitunganya kundi gushasha mbere ntiyari yaritunganyije gushasha mhm. imyaka yari ihetse bari ko barakora bitwa ko babitunganije ko ari gushasha mhm. bo ikindi cya kabiri nacyo mhm. ibi bihomoka bivugwa hirya no hino mu gisagara no hagati mu gihugu no hagati mu gihugu niya ngorane yo kubaka ahantu hatarekuriwe n'amategeko kandi hakubakwa abasejwe guhagararira bene igihugu babona batagira icyo bavuze ari bitumye mm-hmm. umunyagihugu yari kwavuga ku nkuru zibiri ijyanye eh, na regidezo hamwe n'ijyanye n'iby'ibihamoka ariko nta by'ibiturire twavuze muri ibyo eh, ariko cyane icyumviro ciwe ko mbaraza kugaruka naho bicitse ubundi halo mwiriwe halo halo murashobora kuzimya iradiyo murashobora kuzimya iradiyo mwegere mm, tuvugana n'andi mm-hmm. ubumyagiye bw'intibiko turumvikana neza tutamwumva neza ni ukuvuga ko n'abari ko bumva radiyo badashobora kumwumva mubandanye mwakura miriwe miriwe cyane tuvugana nande ikizari nesite wo mu kago k'inyamigana agarutse mm, nesite tuba tuguha imisego mirongo itatu yego ko ndavuga ko ibyo bijyanye n'ibihomoka bijya birabomoka ku mazu mhm. mbere ko ndavuga leta iraba ukuntu birabikinga kugira ngo utuzi tw'abantu ntituze turasenyagurika mm. mm. leta yobikingira gute leta yobikingira gute kuraba ibiradibirajimamahanga mhm. mhm. icyiyumviro cyanjye cyari cyo murakoze murakoze kandi ibisanganiro twa kirundi ku murongo halo halo ntibikunze ko agomba ku murongo mwakure inomero mwakura ko mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu uwundi ku murongo halo Halo halo. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Amahoro tuvugana nande? Tuvugana na nindi komanda Donatien. Mm Donatien herere he. Amahoro n'imugina cy'ibitoki. Hmm, gira cuje kirije. Mwe twashaka gushikiriza ibyo batubwira ibyo by'ibihomoka byamaze amazu y'abantu kujumbura. Mhm. Mm Ego brema twebwe turi no mu misozi biradutera intuzu bwoba kabisa. Mhm. leta yoraba ukuntu yogaragaza ikazirakingira ibafasha abubaka nabo akamo ni akahe abubaka nabo bakaza baraba ibibanza bubakamo aho biherereye ukuntu uko bari heza mm, nk'uko abahinga babishikiriza yego e, murakoze murakoze donasiyo sawa ubundi ku murongo alo amahoro neza e, nagomba kugira icyo nshikirije kuri aya makuru mhm, tuvugana n'andi nitwa minani piyo piyo muherere he ibukira mu ntara ya gitega mhm yego nicushikirije kiwe agomba gushikiriza kuba abo bantu bagomba kuturira amafaranga y'intererano y'amatora mhm. yiza mu byukuri leta yo bahana kuko tuyatanga tubitse mu mhm. murakoze murakoze ijoro ryiza aho ibukira Thank you. mpaka mugitondo ewe burundu kuteye igomwe haje isanganiro ikiganiro n'igira tushikirije wundi ku murongo mwiriwe je nagize ikibazo ah tuvugana nande yego nagize ikibazo murashobora kutubwira akazina kanyu kwa mungu Ma, alo alo tuvugana nande jewe ndi umuntu waha muri dare muri rurale akazina ninde rero nta zina mfite mm. eh, eh, tubasaba kugira icyo mushikirije ku nkuru zaciye kuri radiyo y'isanganiro yego me mhm. kuwa mungu bavuze amakuru mhm. alo alo alo umunyagi hmm, bavuze amakuru mhm. yego amakuru y'abantu bo muri sonere bafashwe alo alo uwo munyagihugu ari mu ntara ya bujumbura araza gusubira kwakura ikiganiro gicucikirije ubundi yashyitse ku murongo alo mwiriwe alo alo alo daniyeli ni amahoro ni amahoro muherereye haga daniyeli mu gisura mu ntara yego mugira icyo mushikirije nyina twumva mvuze bari barashe ikirundo ntituruka tubumva neza ati nagomba mvuze abantu barashe ikirundo muri popu nyine po hirya yejo yego purema abantu barakwikura bakajya baryikanura bakajya barubaha batera umutekano kuko twita ku muntu afite nk'uko mm. mm-hmm. mm-hmm. kuri mwaka ni nk'uko biriya hose mu kubaha abateka umutekano baba baje gukora igikorwa cyabo hanyuma nagomba kurekura ry'amakuru yabasiye abanyeshuri birukanwe bategwa gufatanga ifoto ya umukuru w'igihugu ni ukuri ijya nkurira babasha kuba barirukanwe kandi ubutungane butaba icyaha cy'ukuri uti byogenda gute byogenda gutari wewe ni ukuvuga jim nk'uko ndabibona uko bari bashyizwe ubutungane ubutungane bari kubanza kwiga ko hanyuma bukabatsinda urubanza hmm. hanyuma icyaha kibagiye bagahanwa ku ishure hanyuma n'ubutungane butsinda igihano bwongera ko nabwo bukongera hmm. murakoze daniel eee eh, hanyuma mhm. muheraheza ku makuru aya mahera badukeneye mhm. baciye uburundi n'amande kugira ngo tumubuze nibyo kuri twari twaziriwe cyane turetse ko twatsinze ko twatsinze bazajya amahera badukeneye ni menshi nayo eh, amategeko n'amategeko daniel ariko rero mhm. ababigeze barabe babikurikirane nk'uko uwari arongoye ya rubavu mhm. mhm. daniel mu ruyigi arashwije ah, ibyiyumviro byiwe twakire uwundi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe tuvugana nande muvugana n'umubare ngambo imyaka kumurane ah, akazina kiwe ninde akazina ntangorane ah, uri mu kinyinya muri ruyigi yego mhm. aba bana basubanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mhm. nyabona yuko hari ibyinyegeti inyuma nibasanga hari ibyinyegeti inyuma nyabona babakurikirane ngo babahane batabahanye nawe urumva kabaye akamenyero kuko bamwe baza barakurikirana baza ifoto mm, umunyagihugu ubutungane bwarakoze akazi kabo ubutungane nabo bwakoze akazi kabo baraba abantu barabe ko hari ibyinyegeti inyuma nibabona hari ibyinyegeti inyuma baheze babahane batabahanye nawe urumva kabaye akamenyero abo nabo baciwe amande y'iyo televiziyo berekanye nabo rero mhm. ah, nabo nyine murarabega mubagira inkoni ngufi ngufi ntimubahane burebure erega biragoye ibihano si twe tubifata mm. abo nabo bajya amahera y'intuza y'aya matora nabo rero mhm. ni mubiruke ko nyabona bashyize imbere y'ubutungane nyabona eh, munyagihugu eh, abo bashyira ahatagenewe amafaranga y'amatora si ukubiruka ko ahubwo barumvise ko bakebuwe ni ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu ko oya mwarumvise barababwiye yuko bazo yarihishwa uko bigenda kose kandi ahatandukanye barayagarukanye murakoze namwe aho muri komine kinyinya munara ya ruyigi ikiganiro nigereje ushigereje thank you mugitondo ewe burundu uteye igomwe imisozi ukisayangana ni ku ikiyaya gihungabana ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngucurara radiyo isanganiro ikiganiro nibwira tushikirije eh, twakirunga ari ku murongo mwiriwe tuvugana nande Gilbert mu rutovu mu ntara ya bururi ngira icyo mushikirije nshobora kuvuga ko aba bagabo baturiye amahera twatanze y'amatora mhm. ni ukuri nibaza yuko ubutungane bwokora mhm. kugira ngo abo babika ibyo bintu mhm. bashyirwe imbere y'ubutungane mhm. amaboneke akora icyo yagenewe mhm. murakoze murakoze ati abo batwara amafaranga y'amatora bashyirwa imbere y'ubutungane ariko baramaze gukebugwa kumbure ngo kwankangira ko yariha niwe yazoshigwa imbere y'ubutungane ubundi ku murongo alo ubundi ku murongo alo mwiriwe neza alo mm, tuvugana nande alo mhm, iyo kazina ninde abanyagihugu ntibikunze ko twumvikana muhandanye mwakura mushobora no kwakura ku murongo wa mirongo itandatu na rimwe gusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu canke mirongo indwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu uwundi ku murongo alo alo mwiriwe mahoro neza tuvugana nande tuvugana na bigirimana joseph mu madaga mu nyabikere karusi mm, joseph uh, gira icucikirije amakuru ajyanye n'ibyo bintu by'ibikomoka ni ukuri barabe abategetsi kubera abo bantu barabe babimurire mu kindi kibanza nibyo bari bahawe aho bimaze kuba babimurire mu bindi bibanza yego ni intererano yawe hano ikindi kigira kabiri nacyo ijyanye n'abandi bantu bavuga ko bagize iki bagombye kwicwa muntu mm, bavuga ko ari umurasire mm-hmm. ni kweri birateye isoni bakwiye kuraba kwikubita hagati y'abapolisi bamaze kuba bahageze nta kuntu bokwisha umuntu kandi abapolisi ariho bari mm, kirazira no kwihanira kirazira nyine no kwihanira ko byari byamaze gupika abapolisi bamaze kubasika bari guca babireka mm. murakoze joseph yego bibe mhm. ijoro ryiza aho inyabikere mu ntara ya karusi akayaga kagucinya nino abana bawe baguteraniye yewe burundi ngira ndakuririnde yewe burundi uwundi ku murongo hagezeraniro alo alo alo ntibikunze kutumvikana uwundi ku murongo alo hagezeraniro uwundi ku murongo alo Halo. Halo. Mwiriwe. Mwiriwe neza. tuvugana nande? Tuvugana na Yanka mu Gatumba. Yanka? Eh, mu Gatumba. Mu Yanka na Mahoro. Na Mahoro. Gerecushikirije. Nagira mvuge ku kijanye kazi n'ijya Ebola. Ebola. Aya makuru ntabwo twashikirije Muri iyi. Kuri radio. Twavuze gute? bavuze yuko bakwiriye kujya bakajya baripimisha bajya binjira bava mu za kongo ayo makuru nawe twavuze ahubwo twavuze ku ndwara y'igituntu none nk'abo bashobora kubaka nk'aho hantu babubatse babonye ko hakomeye yego niko byari bimeze icyo gihe urabona rero nk'ubu rero nk'abajya bubatse nk'ariya muntu uje mu byaro zibaye imare y'ikiyaga tanganika ntibagire ngo kuri irya metero ijana na mirongo itanu wumva bagirengera bakatabuka bakajya hepfo yacu hajya mhm. tanganika rudusubiraho rwaho none mm. eh, umuti wabuyuhega yanga umuti wabuyuhega eh? yanga umuti wawo woba kubahiriza ijana na mirongo itanu urabona n'imvubu gusa uno munsi ziraduga zikarenga zijya metero ziya zirarondera izo bijya urabona aho zahora zirisha hose usanga hibereye amazu nicyo gituma ubona ziduga zigashika ku mabarabara ku makaburimbo urabona nkahajya ni kuri sanike warazibonye hajya kuri sipobu ko zinze zikagenda kuyiryamira hajya hajya zari ziziye kuyitwara murakoze umugoroba mwiza joro aho mu gatumba hajya isanganiro ubundi ku murongo wa none mwiriwe mwiriwe ni amahoro ganuza ni amahoro tuvugana nande tuvugana na bikorimana ziriveri mm, ziriveri muherereye mhm, ziriveri biracitse arasubira kwakura ubundi ku murongo alo ni amahoro mwiriwe neza urakomeye ni amahoro tuvugana nande na daniyeli imabaye daniyeli imabaye yego mhm, gira ucucikirije daniyeli nagomba ibigo by'amakuru mwashyikirije abantu bafata amafaranga y'amatora bakayishyura uko bagomba bijya ntabwo bihumuriza abenegihugu baba bari kubemera bakarara bajya agasandamunda mugabo bakavuga bati amatora azogenda neza nabo baragabishijwe daniel urumva rero uwo azokuhafi yagarukana bazomuhana inyuma bisunze amategeko hanyuma ikindi nongera kuvuga cyankoze ko nibajya mhm. abantu bashaka kwihanira mu ntara ya kirundo mhm. bagasaba bagurana n'abapolisi babona ko bamwe bashoboye kuhasiga ubuzima mhm. urumva rero abantu nabo barakwiye kuza babona umuntu asigaye igifanisho gikiri umuriro bakamugendera kure kugira ngo mm. ntabwo aba yitwariye ubusa hama rero ikindi cyankoze ko mhm. n'ibijya bimanga bavuga biri ko bisatira abajya bene gihugu mhm. burya rero abategetsi baho bazaba bibuka icyitire ko abo bantu bahasize ubuzima uti umuti wowe uyuhega daniel umuti ubona unuyuhe wewe alo daniel Mhm. daniel imabayi neye kunze kaguma ku murongo ariko yarahagije gushikiriza ivyiyumviro vyiwe isomero ku murongo alo ndakumva yego yego mutuvugana nande fabiano ndi ku musozi kare komine mwakira intara muyinga fabiano imwakiro yego bwira ucucikirije rero jya uvuga ko bajya abantu bo mu kirundo umuntu ngo ni umurozi bamureka mhm. kwihanira n'ibibi mhm. ubutungane akaba aribwo bukora hanyuma mm, cyane cyane bagategereza icyo ubutungane bukora mm. naho ku byerekeye abarozi hoho mhm. nyine iwacu bariyo ariko ntabwo turi bubigire nta byemezo mwamufise atari ubutungane cyangwa izindi nzego zibikoze eh, Fabiano oya bariho tupfa kubareka bariho nyakubahwa iyo byabaye ibintu nk'ibyo haba hariho inzego z'umutekano z'ubutunganiriza zikabikurikirana nta muntu n'umwe rekuriwe uh, kwihanira ngo umuntu yagiriza ibi na biriya hariho amatohoza yewe mhm. nagiye bandarira ku rugo barara baranyagata mhm. uh, fabiyano fabiyano ah. mm, iyo si yo nkuru turi ko turavuga ko twari ko turababwira yuko iyo ibintu nk'ibyo bibaye haba hariho inzego z'ubutungane inzego z'umutekano abajije intwaro ku mituma muheza mugashikira mhm. muri shombo gira ucucikirije nashaka kuvuga ku bijyanye mhm. diodone ntibikunze kuguma ku murongo arashobora gusubira kwakura uwo ni ku murongo mwiriwe nawe neza amahoro tuvugana nande nka tomasi mu rutana musongati inde minani tomasi mu rutana komine musongati gira mm, ucucikirije tomasi ndagira gushikiriza bayo mhm. makuru barya amahera y'amatora cyangwa bakashyira mu kibanza atagenewe mhm. nk'uko bukurikirana kweri guhera hasi gushyira hejuru mu kugira ngo barabe ntibatuzimirize imigambi turiko mhm. igihugu gitere imbere mhm. kumva bagomba kuyashyira atagenewe cyangwa kugurisha ibindi batagomba yuko amatora adoha baba mu mutekano gahungabana bari byiza abanyagihugu ikokora tukayatanga tuba dukeneye turarondera amata tukakorera tukayatanga kugira ngo turabe ko amahoro yaboneka mu gihugu murakoze yego mhm. byari minani toma imusongati mu ntara rutana Jason rero undi ku murongo amahoro neza Unagenda basi ndebere makubintu. Allo? Allo. Murashaka kutubira akazina? Eh, je sabukunze Inde? Bukuru. Sabukunze. Sabukunze imwakiro muri Muyinga. mwari mushikirije iki? Je nagenda basi ku makuru mu gitikiriza kuri Facebook. murakoze namwe. Eh. Mhm. Murakoze. Ndaje nagenda baba. none kubera iki twakunda umutashira ko no kwa gatandatu naharaja kose abukunze muzoze murakurikirana buri munsi mhm. yari sabukunze imuyinga muri komine mwakira ubundi ku murongo amahoro ni umunyabiraba muri ibyo byari wacu n'imara herimesi herimesi muri komine nyabiraba nagomba mvuge ko nawe ibintu by'ayo matora amara y'amatora umuntu mhm. ubundi ku murongo alo mwiriwe alo ubundi ku murongo Mhm. mubandanye mwakora ikiganiro kirashikajije iminota ishika kuri cumi n'itanu mubandanye makuru undi Jerome murashobora kuzimya radiyo yego mm, Jerome mugira icucikirije wumva jewe mhm. ayo makuru iyo perezida yerekana amakuru y'umupira atatahuye ntiwayatahuye mm, ni ukuvuga ni radiyo televiziyo y'igihugu y'uburundi yerekanye ayo masanamu itabifitiye uruhusha iyihe televiziyo e y'igihugu hmm. ntabwo mugabo baraduca amande bakeya eh? hmm, murakoze ngira mwarabumvise ngena ngana hama rero mhm. abo bantu bajya amahera y'amatora mhm. abagume ko ntibagume bayanyegeza kandi turi ko turayatanga hmm, barasabwe kuyishura eee twarayatanze mhm. murakoze awa radiyo itangirwaho ubundi ku murongo alo alo alo amahoro neza ko wabwana n'umukozi wa radiyo isanganiro nkaba nitwa twikunzira paul watwatsanganiro mm, kondakonda muherereye he ni mu gisaka cya gusa nkubona ngo bashikiritse aba bakozi bashikiritse bashaka gutembagaza ikigezo bapange neza abandi bakozi bajya bita aba abaserivisi cyane cyane muri rakodema y'amazi rakodema y'amatara ubu byose bigenda neza bahereye hasi gusa hejuru kanatsinda agenda nkora muri ekigezo kondakonda

mubona urwego cyangwa ikigo nka kiriya gifite abakozi baranga igihumbi bakirukanwa bose akaza barakuranya barakuranya waba serivisi bakamugira bakamukorera iteke ntoya kubera bataba barakugereza kwakicanya abakozi babo konda konda iyo ni interano y'iwawe tugushimira akanyuma nako bamwe baka bakaba bashinga baze bakana za metero ijana mirongo itanu bubaka hafi y'ikiyaga bareka kuza barubaka mu kiyaga batabasinwa hmm. komeza kubera yereko ndakunda nyororo ibyiyumviro byiwe yabishikirije ubundi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe hmm, tuvugana nande yitwa john ni mu kavumu john mu kavumu ni muri komine yawe aha mu ngambi hehe aha mu ngambi y'abakongomani mu nkambi y'abakongomani eh, mu kavumu mm, ni muri komine ni he aha mu kavumu mu ntara ya ruyigi mu ntara ya ruyigi yego eh, ego john gishikirije tugomba badufashe ibarabara mu nkambi y'iwacu nta barabara dufishe mhm. kabisa bozo babize neza john muzohamagare ku munsi wa mbere igihe cy'isaha imwe n'inusu mu kiganiro aho iwanyu havuga make ego murakoze ubundi ku murongo wa ruhu ndabyo mwiriwe amahoro neza yongeye kirene mu kayanza etienne muri komine ye alo alo etienne abo bantu abo bantu y'amatora bigenda gutyo kandi niwe tugitoke akafatwa mugabo abo bantu bo ntibafatwe bigenda gutyo ah, abo batwara amafaranga y'amatora eh barajya ku hmm. kandi uwize igitoki ari watafatwa byihuta ntabwo bavuze ko bariye Etienne Etienne Etienne Allo Etienne mugabanye radiyo ntabwo bavuze ko bariye ahubwo bavuze ko batayashikanye aho yari agenewe ari ku makonti cyangwa iki kandi bakaba bose barahawe ibiringo byo kuba bayashikanye babaye ashikane kuko urumva ntibyumvikana twese tuyasanga twigoye hmm. yego kweri kabisa batuba bagize neza ahubwo babigire byihuta murakoze yego byo byiza murakoze hmm. ubundi ku murongo alo alo alo ni tuvugana nande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 kandi biguze uburundi nunguka tuzo kwibuka we na rwa gasore n'abandi nicyo nshaka no ku burundi ngo nyibukira kuvyo nakoze ngasiga umugani yabababaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi cyiza cy'abarundi kuva kera narindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamarimwe abenengwe abahanza abajiji icyo saniro kiganiro nigira ucucikirije twakanda ku murongo alo mwiriwe ego ndemetse mu ruziba erneste mu ruziba yego ni amahoro ni amahoro mbwira mm, icyo ushikirije agomba gushikiriza ko abantu barya amahera y'amatora mhm. mbega nk'ufashwe yize cyangwa uriye igiturire agafatwa mpiri agafatirwa aho nyine ko bamucira ukibiriraho mhm. ngabo bo ko kubateguza ngo bayaronde kubera ko batubafata ikibiriraho bagahana murebe muti ubutashikanye uca hano ubwo nyine ngo cyamufata ubwo nyine akavuga yashize niko atari byo n'aba yasatse hmm. yego ni icyumviro cyane yego murakoze yego mm-hmm. ubundi ku murongo alo mwiriwe tuvugana nande olivier mukinindo eh. kiri cyo mushikirije olivier ibiki olivier ntituriko turakumva neza ntituriko turakumva neza hmm. olivier ntiturumva neza uwundi ku murongo halo mwiriwe mwiriwe neza mutuvugana nande ndote ni kavumu mucango inde ndote ni mucango ikavumu inde ni mucango ikavumu mucankuzo ikavumu eh akazina ninde baritereme ntanana baritereme eh mhm makuru yankoze ko mhm nayo munuze mukayaza bihaniye mu kirundo mu kayaza mu kirundo mu kirundo muri komine eh. vumbi ujya ko abantu bumarana ko baruka inzego hari uti ah, inzego zibijeje n'ibyo zoza boza barazireka zigakora akazi kazo cyane gose murakoze mhm. ubundi ku murongo alo alo ndakumva ndi yanga inde yanga mm, yanga mu gatumba eh isoko na 30 eh, none ntibashobora kurya amahera y'amatora mhm. abagomba amatora ntabe ntituzi mhm. imvo ziwe atuma bikora ubu rero gusa bayasubije bareke kuza bajya ayo mahera barayiguranye bayasubije kandi n'abayasubije ku makonti murakoze eh. aduhisananiro Aló. Aló. Aló. Babitande. dushikirije twakire umunywanyi wa nyuma alo alo alo ntibikunze mhm, reka turindire twakire nk'undi munywanyi umwe cyangwa babiri imbere kurangiza kino kiganiro umugabo nyamugabo by'amavugukuri mu kiganiro twakira umunywanyi ku murongo amahoro amahoro neza eh, tuvugana nande bana imyandungu daniyeli muri komine mpinga kayove mu ntara ya rutana imyandungu ntayimera daniyeli ah daniyeli eh, mu rutana ku mpinga mhm, mpinga kayove impinga kayove bwira mhm. icyo ni ukuri eh. ku nguni agomba kuba yamushikiriza iyi nkuru bijyanye n'abantu bavuga ko baduciye amande ko twarabye umupira w'amaguru wahuze uburundi nta kapo baciye amarande televiziyo y'igihugu ni televiziyo y'igihugu eh, baciriye amande um, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi none twebwe hamwe bamwe abanyagihugu ntitutahura ni mhm. kubera iki igihugu kiba kirimo kirahura n'ikindi birimo birakina hanyuma iradiyo nkuru y'igihugu mike iheza ngo ikiri twereke urwo rukino bitabiva gusa mm, ibijyanye n'imipira Daniel mm. biba yuko uwerekana ayo masanamu y'inkino ziri ko ziraba afise aho abisabira naho byaba biko bibera mu gihugu cy'iwawe cyabitunganije ntibyemerwa rero yuko igihugu cyakiriye ayo mahiganwa mm, eh, kirafite uburenganzira bwo kubyerekana kwerekana amasanamu ariko barafise ibyo bategereza kubanza kuzuza nabo babisaba nk'amafaranga yo kurihangiraniriza n'ibaza mm, nabyo birashobora kuba birimo ah. mm. ntacyo naba yaduciye nibabona hataha akarengane karimo ngira batoyatangana nibabona harimo akarengane batoyatanga bitwize mm. ko abajeje ishirahamwe ry'umupira w'amaguru baremeye kuzogera icyo babivuze ko abajeje ishirahamwe abarongoye ah, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi baremeye kuzogera icyo bivuze ko batanga umuco bararaba rero twari twaryohewe ko twari twarose n'insinzi ntacyo cyangwa twange n'amakungu akoresha bya bindi byuko byaba agomba kurenganya igihugu cy'u Burundi kuko na cyane cyane batuhora yuko twaba twaratsinze oya ibyo n'ibindi ibyo n'ibindi murakoze murakoze ijoro ryiza aho impinga murutana ni hano duje turangiriza kino kiganiro cuno munsi dushimire abatandukanye bagiye barakura Ernest Mukinyinya Emmanuel mu rugombo utivuze izina imuha ari muri Muhamo commune Muhamo gisagara ca Bujumbura Donatien Mugina Cibitoke Pio Minani muri Bukirasazi Gitega Daniel muri Gisuru mu ruyigi uwundi atibuze izina w'umukinyinya Gilbert wo mu Rutovu Joseph Bigirimana w'inyabikere yanka mu gatomba Daniel w'imabayi Fabien w'umwakiro Thomas Minani musongati eh, sabukunze ari mwakiro